wal isha yatakuwa katika msingi wa hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadithi iliyosimuliwa na sahabiyun jalil عبد الرحمن بن صخرة الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه نا حديث ينبايو أمي تاج إمام البخاري رحمه الله تعالى كتك صحياك في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل lakini pia ameitaja hadithi ya Imam Muslim katika sahihi yake katika kitabu al-Imara باب وجوب الوفاء بعية الخلفاء الأول فالأول hadithi ambayo amesema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanat banu israila tasusuhum al-anbiya walikuwa wana wa Israeli wakiongozwa na manabii kulama halaka nabiyun kila anapokuwa amekufa nabii khalafahu nabiyun anafuatia kuja nyuma yake nabii mwingine wa innahu la nabiya ba'di na hakika hapata kuwa na nabii mwingine baada yangu mimi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wasayakunu khulafaun fayakthurun na watakaokuwa baada yangu ni viongozi makhalifa watawala na watakuwa wengi qalu fama ta'muruna masahaba wakamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ni lipi ambalo unatuamrisha sisi tufanye nini qala akasema alayhi salatu wassalam fu bai'ati al-awwal fal-awwal tekelezeni bai'a ya khalifa mmoja baada ya khalifa mwingine khalifa huyu akija mumpe bai'a atawale kwa muda atakaotawala na atakapokuja mwingine mtampa bai'a kwa muda wake na msigonganishe bai'a ya makhalifa wawili mkampa bai'a huyo na wakati huo huo mkampatia bai'a mwingine a'tuhum haqqahum ninyi hao makhalifa watakaokuja baada yangu hao viongozi watakaokuja kutawala baada yangu, a'tuhum haqqahum, wapeni haki zao, ninyi wapeni haki zao. Fa inna Allaha sailuhum, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza wao, amma star'ahum, juu ya yale ambayo aliyowapa usimamizi na uangalizi kwa raia kwa hivyo maelekezo haya ni maelekezo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi sallam. tunaamini sisi ahli sunnati wal jamaa salahuddin wa dunia mafanikio yetu ya dini mafanikio yetu ya dunia yanapatikana kwa sisi kuwafik kufuata na kulazimiana na muongozo wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii kuna maneno mengi sana ya kuzungumza lakini mimi nitataja baadhi ya maneno machache katika wakati huu mfupi wa baina al-maghrib wal-isha قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام تصوصهم الأنبياء الإمام النووي رحمه الله تعالى كتك مسلم أنا سيما يو يقول يا بنمتومي صلى الله عليه وسلم ولكوا بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء أي يتولون أمورهم walikuwa hawa manabii wa bani Israila wanayasimamia mambo yao, wanayasimamia mambo ya raia wao, kama tafaalu lumara, kama wanavyofanya watawala viongozi, walwulatu birraiya, na wale wasimamizi wa nchi au watawala wanayofanya wa raia wao manabii ndio waliokuwa watawala katika bani Israili na manabii ndio waliokuwa wasimamizi katika bani Israili wakiyasimamia mambo ya raia wao lakini pia kama wanavyofanya umara na alwulatu maamiri na watawala katika kuwasimamia raia wao ndivyo walivyokuwa manabii wakisimamia mambo kwa raia katika Bani Israili. Maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yametupatia picha ya kwanza kwamba neno siasa ni neno lililobeba maana ya uongozi na ni neno ambalo limekaa katika mtazamo wa kuangalia islahu shay namna ya kusuluhisha kitu <clears throat> kukirekebisha kitu, kukiangalia kitu na kukiweka katika nidhamu na utaratibu mzuri. Na neno hili la siasa ni neno ambalo limetumika katika maana nyingi kwa watu wazungumzaji na wasemaji mbalimbali mbali, na kila mmoja akalitumia katika lugha na maslahi yake binafsi na siasa ni alqiyamu ala shay'in bima yaslahuhu kusimamia kitu kwa ile namna ambayo itakifanya kile kitu kiwe vizuri kitangamae kiwe katika sura nzuri kwa hiyo mitume walikuwa wanazisimamia jamii mitume walikuwa wanasimamia raia sio katika maslahi ya dini peke yake bali hata katika maslahi ya dunia yao na ndiyo maana dini haikufupika kuangalia maisha ya mtu tunaposoma dini tunasoma dini tunasoma namna ya kula tunasoma namna ya kuvaa tunasoma namna ya kulea tunasoma namna ya kuamiliana tunasoma namna za biashara tunasoma namna za ushirika tunasoma namna nyingi kwa maana dini ya Kiislamu ni shami imeenea na mazingira yote ya mwanadamu yameelekezwa katika dini na muislamu hana mapungufu katika dini muislamu ana mapungufu katika dini yake kwa hivyo basi tunaposema neno la kisiasa tuna maana siasa katika dini ni usimamizi wa kitu katika kukitengeneza na kukisuluhisha katika sura iliyokuwa nzuri na ni neno ambalo likitumika katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam likiwa na maana ya uongozi na utawala kama walipokuwa likitumika katika hadithi tuliyosoma mwanzo inayoonyesha kwamba Banu Israila walikuwa wakitawaliwa ama wakisimamiwa na manabii, na kila anapokufa nabii basi anakuja nabii mwingine. Hii ni nukta ya kwanza, na nukta ya pili, siasa imegawanyika katika namna tatu kama walivyoeleza ahli ilmi rahimahumullahu ta'ala. Siasatun shar'iyya, ya kwanza ni siasa ya kisheria ambayo walikuwa wakiitumia mitume wa Allah alayhi salatu wassalam na ni siasa waliitumia khulafau rashidun makhalifa wema waongofu na sehemu ya pili ni siasatul mubaha siasa mubaha ni siasa ambayo ilikuwa ikisimamiwa na wafalme katika daula za Kiislamu kama daulatu al-Umawiya na daula al-Abbasiyya daulatu al-Uthmaniyya yakawemo mambo ambayo viongozi wameyapanga wameyaweka na wakayaona yana maslahi kwa raia kwa sababu yanaendeleza mafungamano mazuri baina ya raia na watawala wao na kuangalia islahi ya maisha ya raia lakini kuna sehemu ya tatu ya siasa inaitwa siasa shaitania ambayo ni siasa tu alkidhb walkhidaa walkhiana siasa iliyojaa uongo na siasa hii ya kishaitani ambayo ni mukhalifatu lilkitabi wa sunna siasa ambayo imekhalifu Qur'ani na siasa ambayo imekhalifu sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nayo ni siasa ambayo ni ya kishaitani haina kheri wala haina maslahi kwa wanadamu au kwa waislamu bali inazidi kuwaweka mbali na Allah tabaraka wa taala kama ambavyo inaweka mbali na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na katika mambo ya kusikitisha zaidi katika umma wetu huu tuliokuwa nao kumepatikana wasemaji na wazungumzaji ambao sauti zao zinaenea katika jamii zikiwa na lengo za kuingiza watu katika maangamio ya kuingia katika siasa za kishaitani na kuwahimiza watu kushiriki na kusaidia katika siasa za kishaitani jambo ambalo lina khalif mwongozo lina khalif maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kuyaendea maslahi na mafanikio ambayo wanadamu wanaweza kuyapata kwa wao kushikamana na kulazimiana na muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yamekuja katika kuelezea katika kuelezea maslah na faida kubwa inayopatikana katika maisha haya ya dunia maisha ambayo hayapati salama kama hakuna usimamizi na kama hakuna utawala haijalishi uwe ni utawala wa halali ama uwe ni utawala wa haramu Allah ameiweka nidhamu na fitra ya mwanadamu inahitaji kusimamiwa usiku mmoja usiokuwa na mtawala au usiku mmoja wenye mtawala dhalim fasid fasid ni bora zaidi kuliko uh, kukosa mtawala katika usiku huo fasadi itakayoenea na shari ni kubwa zaidi kuliko kuwepo kwa ule mtawala muovu imesifi katika maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi aliyoelezea Auf ibn Malik radhiyallahu anhu na hadithi hii bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama alivyopokea al-Imam Muslim anasema khiyaru a'immatikum wa bora wa viongozi wenu alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa bora wa viongozi wenu ni wale ambao ninyi mnawapenda na wao wanakupendeni hao ni viongozi wenu wa bora wayusalluna alaykum wa tusalluna alayhim ninyi mnawaombea dua na wao pia wanakuombeeni dua wa shiraru a'immatikum na wabaya wa viongozi wenu alladhina tabghadunahum ni wale ambao nyinyi mnaochukia lakini pia nyinyi mnaochukia wayabghadunakum na wao pia wanakuchukieni nyinyi mnaochukia na wao wanakuchukieni watal'anunahum nyinyi mnawalaani wayal'anunakum na wao pia wanakulaanini hawa ni viongozi wabaya viongozi wazuri ni wale ambao nyinyi mnawapenda na wao wanakupendeni nyinyi mnawaombea dua na wao wanakuombeeni dua na viongozi wabaya viongozi wenu wabaya ni wale ambao nyinyi mnawachukia na wao wanakuchukieni na nyinyi mnawalaani na wao pia wanakulaanini haya maneno mtume alayhi salatu wassalam alikuyaeleza kwa masahaba zake wakamwambia qila ya rasulullah wakasema masahaba kumwambia mtume ewe mtume wa Allah afala nunabidhuhum bisayf kwa nini tusiondoe kwa upanga hao viongozi ambao wana hawatupendi na sisi hatuwapendi viongozi ambao wanatulaani na sisi tunawalaani kuna faida gani ya kukaa nao hao kwa nini tusiwaondoe kwa upanga hao faqala la mtume akasema hapana pamoja na kwamba ni viongozi wabaya hawawapendi na nyinyi pia hamwapendi wanakulaanini na nyinyi pia mnawalaani hamruhusiwi kuwaondoa kwa upanga ma aqamu fikum as-salah muda ambao wanakusimamishieni swala hawajaziingilia ibada zenu hawaja kukatazeni kusali hawajaiziwia misikiti yenu nyumba zenu za ibada ma aqamu fikum as-salah midamu wanakusimamishieni swala basi hao endeleeni kuwavumilia wa idha ra'aytum min ulatikum shay'an mutakapoona kwa viongozi wenu jambo tunkirunahu nyinyi mwalipinga hilo jambo mkaona kwa kiongozi wenu kunafanyika jambo ambalo ninyi hamlipendi fakarahu amala chukieni lile tendo lake analolifanya lichukieni lile tendo mnalolifanya wala tanzi'u yadan min ta'a na wala msithubutu kuondoa utiifu wenu kwa kiongozi wenu haya ni maelekezo anayotoa nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwongozo huu hautoki kwenye maisha ya mwanadamu haijalishi atakayeshika huu mwongozo awe ni muislamu atapata salama na awe ni kafiri pia atapata salama naeleweka vizuri ni mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kiongozi ni dhalimu kiongozi ni muovu anatulaani na sisi tunamlaani hatumpendi na yeye pia hatupendi lakini midamu tunaswali hebu angalia mtume kataja faradhi moja tu midamu anakusimamishieni swala basi msithubutu kumuondoa hili ni moja katika maslahi ambayo ni maslahi makubwa sana ni maslahi yamebeba lengo la nyinyi kuletwa hapa duniani midamu mwatekeleza wajibu mliopewa na Mola wenu wa kuabudu basi hayo yanayoharibika na huyo kiongozi acheni na yale yanayokudhulumuni kiongozi huyo mwacheni naomba mnielewe vizuri haya maneno tushirikiane katika kuyaelewa maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa idha raaitum min wulatikum shay'an tunkirunahu mtakapoona kwa viongozi wenu kwa watawala wenu mambo mnayoyachukia tunayaona sisi au tunayaona tunayaona mkiona kwa viongozi wenu mambo msiyoyapenda wanadhulumu hawatendi haki lakini midamu mnapata nafasi ya kuswali fakarahu amala ichukieni kile kitendo chake kichukieni kile kitendo chake kitendo gani anachokifanya katika maasi anachokifanya katika dhulma anachokifanya katika fasti kichukieni kile kitendo wala tanzihu yadan min taa msithubutu kujitoa kwenye tawala yake msithubutu kuondoa utiifu wenu kwake haya maneno ameyazungumza ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam nafasi yake ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha na mtume amechunga maslahi ya umma hadithi kama hizi ziko nyingi sana مفهوم واكني لحديث يا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه امبايو حذيفه نسيمة كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني walikuwa watu wakimuuliza mtume mambo na mimi nikawa nikimuuliza mtume mambo ya shari nikiwa nachelea nisije kuingia katika mambo ya shari kwa Hudhaifa akawa anaulizia shari miongoni mwa maneno Hudhaifa alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia hivi hal بعد ذلك الخير من شر hivi baada ya hiyo kheri uloitaja kuna shari kheri iliyokuwa imetajwa pale nyuma ni kheri ambayo sio ya sawa ni kheri yenye uchafu sasa hiyo kheri imekhalifu sunna hiyo kheri imekhalifu huda sasa kheri hiyo tushaijua kuwa ni mbaya ni chafu tunawajibika kuyaondoa mabaya yaliyo ndani ya kheri swali langu baada ya hiyo kheri kuna shari qala na'am tumekwambia ndiyo du'atun ala abwabi jahannam na katika riwaya nyingine du'atun ila abwabi jahannam kutakuja walinganiaji walinganiaji hawa wa kwenye milango ya moto wa jahannam man ajabahum ilaiha yule atakayewaitikia da'wa yao atakayekubali ulinganiaji wao akazipokea rai zao qadhafuhu fiha watamtupia motoni hana pa kuingia zaidi ya motoni Hudhaifa akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sifuhum lana ya Rasulullah, tuelezee wasifu wao wakoje, au walinganiaji, tuelezee wasifu wao. Qala hum min jildatina, Mtume akasema hao ni katika sisi, ni wenzetu wanadamu wenzetu waislamu wenzetu wayatakallamuna bialsinatina wanazungumza lugha tunayozungumza sisi lugha wanayozungumza na sisi tunaizungumza kipindi kigumu sana yani kama ni aya na yeye anasoma aya kama ni hadithi na yeye anasoma hadithi kama ni kiarabu na yeye anazungumza kiarabu kama ni ndevu na yeye ndevu wanazo kama ni kusema wewe ni mtu wa sunna na yeye anasema na mimi ni mtu wa sunna pagumu sana hapo panahitaji umakini panahitaji kutuliza kichwa na kumwomba Allah tawfika السداد اللهم إني أسألك الهدى والتقى لزيمكم ومبى الله سبحانه وتعالى سساء متومي عليه الصلاة والسلام أنا منبيا حذيفة أنا وانبيا أمة هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا Hudhaifa akamwambia Mtume, famata amuruni in adrakani ya dhalik, ni lipi unaloniamrisha mimi nikidiriki hali hiyo? Qala, Mtume akamfundisha akamwambia, talzam jamaata almuslimina wa imamihim, lazimiana na jamaa ya waislam na kiongozi wao yule kiongozi ambaye waislamu wameshampa bai'a waislamu wameshamkubali kaa naye tushasoma kule nyuma akiwa ni mwema na akiwa nani na akiwa ni muovu tufahamiane vizuri tuwe ni bai'a na usitoi bai'a juu ya bai'a nyingine amekuja mtu ataka bai'a anatangaza sera zake sasa tunayo bai'a nyingine tayari hatuwezi kutoa bai'a mbili kwa kiongozi mwingine lakini muovu huyu anafanya moja anafanya mbili anafanya tatu anafanya nne katuelekeza mtume fakarahu amala kichukieni kitendo chake anachokifanya wala tanzi'u yadan min ta'a sisi hatukuungi mkono sasa hudhaifa talzam jama'at almuslimina wa imamihim Hudhaifa akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam fa illam yakun lahum jama'atan wala imam kama hakuna jamaa ya waislamu wala hakuna imam nifanye nini qala fa'tazil tilka alfuraqa kullaha jitoe kwenye hayo makundi usiwe mshiriki wa kundi lolote midamu limekuja kupambana na utawala huu usiliunge mkono ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك واستوكي هابو يحال كتك حديث أبي سلامة كتك الصحيح ومسلم حذيفة لمن يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم صلي هيلو هيلو mtume akamwambia shari تكوكويا يكون بعدي أئمة baada ya kuondoka mimi patakuja viongozi la yahtaduna bihudaya hawataongoza kwa muongozo wangu wala yastannuna bisunnati na wala hawataufuata mwenendo wangu ni viongozi wasayaqumu fihim rijalun katika pote lao kutapatikana viongozi watu kulubuhum kulubu shayatin nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani fi juthmani lins katika viwiliwili vya wanadamu lakini ni viongozi wamezibeba sura za uovu au sio hivyo hawaongozi kwa mwongozo wa mtume hawazifuati sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani shari gani nyingine imebakia hapo si shari zimeshaenea kama mtu ni mwanadamu na moyo wake ni wa shaitani unatarajia kuna wema gani unatoka kwake kuna kheri gani itapatikana kutoka kwake lakini mtume akaisha kwenye hadithi ya ya Auf ibn Malik ma aqamu fikum as-sala midamu wanakusimamishieni swala خلاص tumefahamiana vizuri hapa mtume anamwambia Hudhaifa watakuja viongozi hawataongoza kwa mwongozo wangu hawatazifuata sunna zangu na katika mapote yao hao viongozi patapatikana watu nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani katika viwiliwili vya wanadamu. Hudhaifa mwambie Mtume, famata amuruni in adarakani ya dhalik, unaniamrisha nini mimi Mtume, nifanyeje hapo? Watu kama hawa, tasma wa lilamir, msikilize na umtii kiongozi. Usia wa Mtume. Huyu Mtume anamwambia Hudhaifa amtii kiongozi dhalim au ni kiongozi mwema huyu? ni dhalim msikilize na umtii wa in duriba hata kama utapigwa mgongo wako wa ukhidha maluka na ikachukuliwa mali yako tasma wa tuti sikiliza na utii ni dhulma ya hali ya juu hiyo na ni shari ya hali ya juu lakini mwongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio muongozo wenye tiba na ndio mwongozo wenye manufaa na waislamu hatutakiwi tutoke nje ya mwongozo huo kwa sababu ndio kuna salahu dunia wal akhirah mafanikio ya sisi kusalimika na fitna na shari duniani na akhera ni katika mwongozo huo ikiwa hali iko namna hii